Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? <laughs> Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 de ràdio amb el treball en la redacció de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui hem col·locat la pregunta, ja sabeu, és dilluns la del WhatsApp ja sabeu, 627 98 0336, 627 98 0336, de la llista Negredo, Aderlan, Abdenuro, Piatti, a qui tornaries a donar-li l'oportunitat? És la pregunta que vos fem. De la llista Negredo, Aderlan, Abdenuro, Piatti, a qui tornaries a donar-li l'oportunitat? Pues, eh, ara després vos sentirem en el WhatsApp, en el 627 98 però Lògicament, el, el dia d'avui no som aliens a l'actualitat nacional, llavors diem que no anava a ser el principal contingut del nostre programa, però sí, lògicament, anàvem a preocupar-se i a ocupar-se de l'Eurocopa 2016 després, eh, lògicament, de la desfeta d'avui d'Espanya davant d'Itàlia. <clears throat> Deia l'escriptor Julio Cortázar que todo dura siempre algo más de lo debido probablement en un país normal tots estaríem entenent que Vicente del Bosque hauria d'haver marxat després del Mundial del 2014. I el buenisme que n'hi ha al voltant de del Bosque no pot ocultar una realitat. I és que quan un servidor se mostra partidari i se va mostrar partidari ja en el 2013 després de perdre la final de la Copa Confederacions jo vaig escriure per al mitjà digital que, en el qual jo abans col·laborava, dic que després del 2013 un se va mostrar partidari de començar ja una renovació amb la selecció, quan en el 2014 diguérem que Del Bosque hauria d'haver-se anat a casa per el fracàs del Mundial, el buenisme i els col·leguetes que té Del Bosque en la premsa nacional isqueren, lògicament, a rentar-li el cul dient d'allò de com podem oblidar el que ha fet aquest home, si és que ningú oblida el que ha fet del Bosque. Ningú li lleva mèrit. Perquè algú diu, és es que del Bosque va ser un continuista de la tasca d'Aragonès. Bueno, sent un continuista no és fàcil guanyar un Mundial i, dos, i una Eurocopa. No dos, una. Una de Luis i l'altra de del Bosque. No és fàcil. Jo no li estic llevant cap mèrit al que va aconseguir Vicente del Bosque en el 2010 y en el 2012. Sería tan estúpido llevarle un sols mèrit a lo que va fer del Bosque en el 2010 com en el 2012 com continuar ficant panys calents a un seleccionador que no servís per a fer una revolució perquè no va en el seu caràcter. Del Bosque és un excel·lent continuador i un excel·lent home amable per a dur un equip quan les coses van bé. Però Del Bosque eh, no és la persona indicada per a dur a terme una revolució a la selecció espanyola. La selecció ha tornat a fracassar. I no a fracassar per caure contra Itàlia. Si així el problema és la quantitat d'il·lustres venedors de fum que viuen de xuplar la mamella de la Federació i de la Selecció Espanyola. I de continuar venent que Espanya té l'equip que ja no té. Si ho ha dit Wipiqué. Piqué en acabar el partido ha dit que Espanya ja no té l'equip que tenia. Miren, Espanya va quallar una de les èpoques més daurades del futbol europeu mundial i de la seva història, jugant a un tipus de futbol que era encisador, aclaparador, que te deixava sense paraula quan començaven a tocar. Però és que allò ja s'ha acabat. Però és que Espanya ja fa temps que tenia que haver introduït altre tipus de jugadors en la selecció per a jugar a altra cosa si jo no dic que Espanya ara se tinga que tancar darrere 90 minuts a la seva àrea, no, no, no, no, si això és el debat estèril i el debat tergiversat que utilitzaven els que li justificaven tot el del bosc i a la selecció. Espanya pot continuar optant per un sistema de possessió de pilota, però d'alta manera. És igual el futbol de Luis Enrique que el futbol de Guardiola? No. Continua apostant per la pilota? Sí. És més ràpid, més vertical, sí. És a lo millor menys vistós que aquest que pràcticament en Guardiola, que podria semblar-se més al de la primera època de la selecció, sí. Però continuar enrocats en lo que fórem no conduix a res. I avui ho acabem de veure. Islàndia s'ha carregat a Anglaterra. No se creien que estem tan lluny d'Anglaterra. Anglaterra ve presumint des de fa un centenari d'anys de ser l'inventor del futbol i Espanya ve presumint també del seu passat, del que va guanyar. La llista va estar mal feta. Sense premiar les que tenia que premiar i castigant a gent que mereixia el premi d'anar. En aquesta llista no hi havia jugadors per a jugar a altra cosa que no fora intentar continuar perseverant en, los, en, en el de sempre. I en el de sempre és el que te dona per a guanyar fases de classificació a Eslovàquia, a Moldàvia, a Romania, a Lituània... Però t'ha arribat justet per a guanyar-li a Txèquia. Per cert, igual amistós que va perdre Espanya contra Geòrgia abans de l'Eurocopa no era tal accident. Autocrítica d'arribar, dic Justé, per a guanyar-li a Txèquia, només li guanyares a Turquia, que com diguérem era un trineo, perros delante i congelados detrás. Croàcia va saber jugar-te i buscar-te les cosquerelles i avui el repàs d'Itàlia ha sigut considerable a excepció d'uns 15 minuts d'arreu en la segona part de la selecció espanyola podem continuar posant panys calents podem continuar parlant d'esta generació el que ens ha donat i este seleccionador el que ens ha donat ningú li pot llevar a Del Bosque i a estos jugadors el que ens han donat i ningú pot continuar asseverant que este sistema continua servint per a competir perquè senyors, hi ha una evidència en Brasil 2014 fora a les primeres de canvi i en l'euro a les segones, o sigui, en vuitens. Si volem, continuem llepant-se les ferides i pensant en el que fórem i no en armar un equip. La selecció du tres anys perduts que tenia que haver començat a fer una regeneració. Però com Espanya és el país que pitjor sap gestionar l'èxit, probablement esta nit en altres emissores que no són esta i que no parlen amb la llibertat de moviments que parlem en esta, continuaran sentint que bueno, que el calor, que la pluja, que els jugadors han arribat molt cansats a aquesta fase final. Segur que les, les demés seleccions no juguen partits de temporada i no han jugat també quatre partits com, du, com duia Espanya. Podran sentir els panys calents que vulguin i que del Mosque mereix continuar i mereix perquè el que ha fet és home que ha guanyat i el que... Miren, fum. Excuses des del 2013. I clar, en octubre és ele eh, eleccions a la federació. Vas a contratar un seleccionador que se pot en setembre per a que se pugui anar en octubre al carrer? Complicat. O sigui que, com a mínim, fins a octubre, el Bigotón i els seus amiguets van a continuar xuplant de la mamella de la Real Federació Espanyola de Futbol. I després, algú que poden moldejar, Gémez, que està ben vist per ells, Lopetegui, ja saben, alguns que puguen sempre ficar en una llista a Lucas Vázquez, suplente en el Real Madrid, abans que Paco Alcácer, titular en una dolenta temporada en el València. Però, clar, si és per dolenta temporada del seu equip, no sé què collons fan els jugadors del Chelsea en la selecció espanyola. 11 i 40, com sempre, comencem amb les 5 fotos. Apunten, además, a la prensa de Portugal continúa insistiendo en que además el día indicat per a la visita de la gente de la a Valencia per tal de negociar el seu traspas El Nàpols pren avantatge per Diaguarà. Sembla que l'equip de Di Laurentiis pren avantatge en la seva oferta que inclouria un futbolista com a contraprestació que és del gust del Bologna. Fede ho agafa amb força. Fede Cartàvia ha estat este matí exercitant-se a paterna per arribar a tope en la pretemporada i convèncer Paco i estaran. Adeu Espanya. Itàlia passa per damunt de la selecció espanyola guanyant per 2-0 i firmant un mal partit del Bosque admès, a mitges, però ho admès, la superioritat transalpina. Un primer tiempo tímido, yo creo que en el segundo tiempo hemos reaccionado, hemos jugado con más eh, agresividad, con más valentía y bueno, no ha podido ser. Seguramente han sido ellos mejores, seguramente digo. Vives i San Emeterio són, dos, són els dos jugadors que ha triat Sergio Escariolo per estar en la primera preselecció de la que serà l'equip que prenga part en els Jocs Olímpics de Brasil 2016. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorda la pregunta que estem fent avui en el WhatsApp 629803336 en la llista o de la llista Negredo, Aderlan, Abdelur Piatti, a qui tornis a donar-li l'oportunitat? 11 i 42, una pausa i entrem. Sempre és el nostre primer contingut de cada dilluns amb els vostres whatsapps. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIDE en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIDE. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu confesionario Peugeot en Torrent Silla. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, oh, oh, ¡Ay, ya hace lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a más cocotas. ¡Más cocotas! Más cocotas. Uno más de la familia. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto. Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford No hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 7 98 3 36. Últim dilluns de, de temporada i, com sempre, cada dilluns en la vostra opinió és el nostre primer contingut. La pregunta en el dia d'avui de la llista negreda de l'Anabdrulo Piatí a qui tornaries a donar-li l'oportunitat per a buscar-se un lloc en la plantilla de la 2007 2017 Esta és la pregunta i d'esta manera heu respost. Whatsappéame Whatsappéame <laughs> Whatsappéame Hola, buena nit, Manolo Salva, soy Javier desde Murcia. Bueno, sin duda salvaría a Enzo, que creo que tiene mucho recorrido y tiene mucho que dar. Y de la lista que comentáis, pues hombre, yo para regalar a Negredo me lo quedo y le saco partido. Para regalarlo y tener que pagar para que se vaya, no, no, lo explotamos aquí. El resto, eh, el Aderlan, el Advenor el eh, Piatti, yo sinceramente los colocaría, que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Otra cosa, no sé si habéis visto Italia, eso sí que tiene un entrenador, Conte. Es un estilo Simeone y eso es lo que yo quería para el Valencia. Un entrenador así que le ha dado un repaso táctico y de intensidad a Del Bosque impresionante. Necesitamos un mister así. Ojalá, ojalá el que tenemos sea así, porque no lo hemos podido ver desde el principio, pero ojalá sea así, eso es lo que necesita el Valencia. Venga, Bonanit, Yamont. Soc Pepito de Museos. A ningú Eh, hola, bona nit, sóc Alex de València i després de lo de la selecció crec que no li donaré l'oportunitat a ningú, però crec que si se'n mereix algú algo és, és Nur, perquè si no perdríem diners a més de que crec que és un bon xor i no l'hem tret el partit que, que se li pot traure. bona nit, amunt Hola, bona vespre Mira, referent a lo de la llista jo no li donaria cap oportunitat a ningú perquè Viste lo que van a demostrar la temporada pasada, no me merescut ningún de que Gwen confiem en si no es que no le li la oportunidad a oportunidad a bona gracias Bonanit. Bonanit, mi nombre es Pedro. Y a la pregunta de esta noche, uniéndole el resultado de las elecciones de ayer, el paperot de Vicente del Bosque en el pasado Mundial y en la Eurocopa, y no sabemos lo que vendrá, pues yo haría ya el triplete, que se queden todos. Hola, bona nit. Pues dels noms que haveu dit, jo l'únic que li donaria una segona oportunitat seria de Nur, perquè vingué lesionat i no va fer una pretemporada com de humana i jo crec que és l'únic aprofitable. Els de han demostrat que no tenen nivell per estar en el València Club de Futbol. hi ha hagut de tots per a tots els colors, eh? La gent està avui eh, prou, prou eh, ingeniosa en el dia d'avui. Eh, per cert, eh, per lo que parlàvem de la selecció de la dignitat, Roy Hodgson acaba de dimitir com a seleccionador anglès. Eh? Hola, Espanya, hi ha algú? Bueno. 11 i 47. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, tu imagina que estàs també contentíssim, no?, de la selecció espanyola. <laughs> Estic fotut, Manolo, la veritat, després del, del partit eh, per a mi decebedor que ha fet avui, avui Espanya davant, eh, davant Itàlia. La veritat, Manolo, és que eh, bueno, qualsevol crítica és, en, és encertada respecte al xoc avui que han exhibit els futbolistes de, de Del Bosque. Itàlia molt superior en la primera part de, del, del partit i després pues, eh, tracten d'explotar eh, a la contra, com ha fet al, al final, per a, per a tractar de fer més, eh, més gran no? I, sa, i diferència d'un gol en el, en el marcador. Molt complicat, eh, molt complicat avui eh, Itàlia i sense dubte l'equip de, de Conte i el tècnic italià també superior a, a Del Bosque i al seu, i al seu combinat. Però ja t'has convençut de que hi ha que fer un canvi i hi ha que jugar a l'altra cosa o, <laughs> o continues igual? No, jo crec que hem de jugar a lo mateix. El que està clar, Manolo, i és algo que, que, bueno, que, que he escrit en súper i ho hem comentat molt de voltes i ahí té la raó, jo crec que Vicente de, del Bosque, eh, després de, guanyar l'última Eurocopa, el millor que podia haver fet era, era dimitir. A partir d'ahir ell, ell va decidir continuar, va fer el ridícul perquè va fer el ridícul en, en l'últim eh, Mundial i Espanya tampoc ha estat a l'altura eh, fonamentalmente en el partido de hoy en esta, en esta Eurocopa. Per tant, Manol, evidentment, Espanya necessita un canvi de, de, sele, de seleccionador, però eh, bueno, és algo que, que jo també tenia clar. A mhm. partir de l'estil, el xoc, jo crec que hauria de ser el mateix. Algun retoc, però jo crec que hauria de ser el mateix. Bueno, Salva, ens entrem en el València Club de Futbol. Sí. Eh, la premsa de Portugal continua eh, eh afirmant eh, que demà és el dia en el que ve Pastor a la València, cosa que el club no confirma, el València de Futbol no confirma, per a res, eh, però és evident que eh, sembla que eh, cada volta està més clar que Luis Nani ha donat l'hoquei okay a que s'intente eh, negociar la seva incorporació al València, fins i tot diuen que rebaixant un tant la seva fitxa, Salva, i, sí. a més a més, eh, ha de ser contra rellotge perquè el dijous, a les 12 de la nit, acaba ixa clàusula de 8 milions i mig que té per eixir del Fenerbahce i ja seria el conjunt turc qui triaria el preu i, lògicament, no seria de 8 milions i mig d'euros. Sí, efectivament, no? Esta situació ja l'explicarem ahir, també eh, venia perfectament eh, contada en els diaris portuguesos, concretament en, en rècord. Allí a Portugal és cert que se continua defensant que eh, Pastorello o un membre de la seva oficina, que són els representants de, de Naní, estaran les pròximes hores en, en València, Airdes de Portugal se garantia que, es, que ja hi hauria un representant de, de Naní Wii en les oficines del, del València. No tenim constància, Manolo, de que cap representant de, de Naní Wii s'hagi reunit amb cap representant del, del València. Des de Portugal se parla de que seran les pròximes eh, eh, hores. És una circumstància, Manolo, que jo he tractat de confirmar amb, amb el València Club de Futbol, amb el conjunt de, de pantalla, a mi la informació que se me dona, Manolo, de fa aproximadament uns 40 eh, minuts, uh -huh. una hora no arriba, és que no hi ha constància de que demà cap eh, o un, millor dit, un representant de, de Naní visite València per a tractar de pues, de, de avançar en la contractació d'este futbolista. La informació que tenim, Manolo, de fa pues, eh, menys de, d'una hora d'un representant del, del València, que ens deia que no tenien cap tipus de constància respecte a la visita en les pròximes hores de cap representant de, de Naní. Evidentment, Manuel, continuarem estant pendents, al igual que ho hem estat en la jornada de per si demà, efectivament, algun representant de Naní contacta amb algun eh, representant del, del València i s'avança en la contractació del futbolista, que segons la premsa de Portugal està molt avançada, però a partir de Manolo jo trobo molts paral·lelismes en el que deia de la premsa alemanya respecte al fitxatge de Costi per València, en el que deia eh, certa premsa italiana respecte al fitxatge de Diabarà pel València. Al final, Manolo, així passen les hores, inclús des d'Argentina, quan se parlava de la possibilitat de Gustavo Gómez. Així passen les hores, Manolo, i van caiguent futbolistes. Caigui Gustavo Gómez, mm, caigui Diabarà, ja veurem què és el que corre amb, amb Kostic, perquè a mi Diabarà també me diuen que és molt complicada aquesta operació i que pràcticament ja la descartem per a que reforci la plantilla del, del València i ja veurem què és el que ocorre amb Nani, però és que ocorre el mateix si repasses, Manolo, el que diu la premsa de l'exterior respecte a qualsevol futbolista que interessa, jo trobo certs paral·lelismes. Gustavo Gómez, Kostic, Diabarà i ara Nani. Suposo sé que algun fitxatge quallarà, però és que tots els passos són massa, Manolo. Sí, ara, ara entrarem en, en, alguna, en algun detall del tema de, de Diawara, que hem pogut averiguar en el, en el dia d'avui. Sí, sí, no, no, sí, aquestes dades també les tinc, Manolo, però a mi des del club Mm, se me desmonta el fitxatge de, de Diabara, eh? No, no, sí, sí. Per, per, per operació cara, eh? Clar, no clar. perquè no interessa, sinó perquè l'operació és molt cara per al València. Correcte. Bueno, pues, eh, com vos dèiem, en el tema de Luis Aní, eh, el tema és ixe, el tema és que, com dèiem, està tot pendent, el club de moment no té constància o diu que no té constància, perquè també el club eh, ja sabeu que és remís a donar informació i està eh, duent-ho tot amb molta cautela i diuen, diuen que no tenen constància, però des de Portugal continua alimentant-se eh, l'indici que algun representant de Naní, fonamentalment Federico Pastorello, podria vindre cap a València. Com dèiem, el València de moment no dona eh, credibilitat a aquesta situació. El que sí sabem és que abans del dijous a les 12 de la nit o sigui, a les 0 hores del divendres, Onaní està tancat per el València o passarà a costar molt més de 8 milions i mig d'euros i, per tant, serà un futbolista inabarcable, inabastable per al conjunt de Mestallà. De Diaguarà, Saba acaba de dir que el club també ho veu molt complicat. Per què? A hores d'ara <coughs> diuen que el Nàpols estaria incloent en els diners que oferís la possibilitat d'oferir un futbolista que diuen Mirko Valdifiori, i que és un jugador que agrada prou l'entrenador del Bologna, Roberto Tonadoni, i que per esta qüestió el Bologna no miraria amb suig ulls el fet que el jugador poguera acabar en Nàpols, però atenció perquè també és cert que diuen que la Roma ha contactat també el Bologna, que el Bologna ha dit que en les últimes hores ni València ni Nàpols han fet moviments significatius i la Roma podria intentar aprofitar este impàs que s'han donat València i Nàpols, fonamentalment València més que Nàpols, per a intentar clavar cullera. Però és cert que, conforme passen els dies, la possibilitat de contactar Diaguarà se va esvaint per al València Club de Futbol. En el cas Kostic, del qual també parlava Salva, eh, és cert que avui era el dia assenyalat per a que Kostic se reincorporara als entrenaments no ho ha fet tampoc. I sembla que l'Estuttgart li ha dit que mentre no prenga una decisió definitiva sobre el seu futur, que no vaig a entrenar, amb el qual és possible que tinguem també Culebró Kostic, però tornem al mateix, Salva. Mentre el València no sigui capaç de eh, tancar alguna cosa, anem a estar més pegant-li voltes nosaltres del que a lo millor n'hi ha al voltant dels futbolistes, però és que és el que n'hi ha aquest estiu. No, no, contem, Manolo, el que, el que la informació que conegam respecte a Diabarà, pues, evidentment, eh, pues, acabes de, de donar la informació que, que, que es publica en la premsa italiana i acabem de donar també la versió del, del club amb el que hem contactat i que ens han donat este, pues, aquestes dades respecte a, Dia, a Diabarà i a la dificultat que entranya aquesta operació, perquè bueno, pues, eh, per cara l'operació per al València és molt complicada. Jo, Manolo, descartaria ja la incorporació de, de Diabarà, que crec que, el teu futur, que, crec que té el, el seu futur en qualsevol altre club que no siga el València i tant de bo m'equivoque. Per ser avui Diabarà ja comença la pretemporada, diferència sí. de, de Kostic. Bueno, va encetar-la en la jornada d'ahir de diumenge i ja està treballant amb, amb la plantilla del, del Bologna. Veurem on acaba este futbolista, però jo per a València Manolo desgraciadament, perquè és un futbolista molt interessant, res en qui parla molt bé de, de Dibara, sembla que aquest jugador no va formar part de la plantilla de València. I amb Kostic, pues, és una circumstància pues, diferent. L'Estuttgart sap que probablement la segona divisió no puga aguantar la seva fitxa, sap que és un futbolista que té fort, sí que va eixir, i el futbolista pues, ja han decidit prolongar-li les eh, vacances sense mal rotllo, al contrari, diguent-li, bueno, tranquil, soluciona el teu traspàs, acorda amb el club que vulguis i a partir d'ahí pues, eh, xerrem, no te mareixes, no tens l'obligació de presentar-te a, a treballar. Recordaràs que la setmana passada, per qüestió de vacances, per un compromís, per uns compromisos internacionals que Kostic havia disputat amb Sèrbia, una volta va concloure la temporada l'Stuttgart va prolongar les seues vacances, tenia que haver incorporat el futbolista avui, incorporar-se avui el futbolista a les sessions de treball, però bueno, ha rebut aquesta comunicació des del club i a partir d'ahir pues, se prolonga les seues eh, vacances buscant-se un acomodo per a la pròxima temporada. En altra operació que al València, conforme passen les hores, Manolo, se li va encarint cada volta més. Bueno, pues eh, a tot això, Folgado, també hem de parlar de Fede Cartavia, de l'argentí, que almenys d'inici la seva voluntat és guanyar si Paco i estaran i ja estan entrenant de paterna. Sí, una última novetat respecte a, sí. a, Costi, que també ha sigut publicat avui la premsa eh, alemanya, segons el diari eh, alemà Bild, l'Hamburg també vol comptar amb Costi, Correcte. per tant seria el tre club que estaria darrere d'este futbolista. Avui ja es parla en Alemanya, Manolo, de que l'Stuttgart hauria tasat al futbolista en, en aproximadament 17 milions d'euros. Vull dir, conforme passen les setmanes, <laughs> el futbolista és més car. Eh, eh, I respecte a fer de Cartàvia, pues, sí. de que Jaume... Sí, sí, més car, més car, més car. I respecte a Cartàvia, eh, que acabes de preguntar, eh, la setmana passada ja destacarem el fet de que Jaume Domènech havia estat per les instal·lacions de la ciutat deportiva de Paterna, que havia començat a, a treballar, bueno, pues, eh, avui ha fet el mateix, fer de, Fede Cartavia, que vol quedar-se ja com a futbolista de totes totes i pertànyer de forma definitiva la primera plantilla de, de Mestalla, que vol convèncer Paco Allestaran i que ja ha treballat en les últimes eh, jornades, aspecte que ha transcendit avui, a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna per a, per a treballar, és a dir, que és altre futbolista que acurta les eh, vacances per a encetar abans que la resta la seva posada a punt. Folgado, gràcies. Adéu, Manolo. 11 i 57. Estos dies heu llegit eh, una entrevista interessantíssima del company Chente Oliver en Levante el Mercantil Valenciano i una part entrevista és este àudio. Eh, hi, que veure, a, hi que sentir encara a Pipo Baraja parlant del València i com parla en primera persona com si ell eh, continuara dins i eh, establint algunes pautes de comportament, ojalà se li fera cas, sobre el que ha de fer el València per a recuperar el seu ADN. Creo que el Valencia tiene que recuperar su identidad, tiene que recuperar sus, sus valores que, en los dos o tres últimos años nos han hecho ser un equipo, un club muy, muy inestable y, bueno, y tratar de, a través de un proceso que seguramente no va a ser corto, sino que, que, va a tener su tiempo, eh, tratar de dar confianza a la gente que está trabajando para que el Valencia vuelva otra vez a estar con la exigencia que todos queremos, ¿no? que es que vuelva a estar peleando con, Madrid y, Barcelona por cosas importantes. Les paraules de Baraja, com sempre un luxe poder sentir al eh, jugador del València Club de Futbol. Anem a parlar de València Bàsquet i de dos dels jugadors que estan en la selecció. perquè Aquesta selecció eh, sembla que es pot donar més alegries que la de futbol. Juan Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Després de la decepció de la selecció espanyola, ara xerrarem amb Pablo Leiva i aquí i en la tertúlia segur que també tindrem temps per a fer-ho. Eh, hem de fixar-se en una altra selecció espanyola que esta sí que ens acostuma a guanyar, eh, perquè no és una qüestió de tres campionats eh, aïllats, sinó que ja dos anys eh, pues apostant per eh, un equip que fa les coses molt bé. I en el dia d'avui eh, parla de la selecció de bàsquet, lògicament, de Sergio Escariolo, que avui ha donat la, a conèixer la llista de 20, eh, la preselecció de 20, que finalment, de la qual serà l'equip que competirà per l'or en els Jocs Olímpics de Brasil 2016. I ja tenim dos jugadors de València Bàsquet, tenim Guillem Vives i tenim també Fernando Sanemeterio. Juanma. Sí, y que repetiesen la citación ¿no? de, de, la última cita de, de la selección española de, de, básquet. Era previsible que els dos eh, jugadors estiguessin ¿no? en esta prellista de, de 20 jugadors, com tu bé deies, és una preselecció, ahí, pues, eh, n'hi ha 8 jugadors que seran tallats perquè a soles van anar 12 als eh, Jocs Olímpics de, de Rio de Janeiro, però evidentment una bona notícia que tant Fernando com Sara Meterio com sobretot eh, Guillem Vives pues eh, se vaya a consolidar ¿no? en esta selecció espanyola de, de Sergio Escariolo, una selecció que finalment també va contar amb Pau Gasol, que ja va reconocer este cap de setmana que anava a estar amb la, en la selecció. Està el dubte del su germà Marc, que anem a veure com, com es recupera, i també la presència, n'hi ha que comentar-lo, d'altre jugador han passat de, de València Bàsquet, que no és altre que, que Víctor Claver, el jugador valencià. També està eh, Pau Ribas, en definitiva, una llista sense moltes eh, sorpreses i on, com te comentava abans, eh, n'hi haurà encara que fer una criba més perquè dels 20 eh, que ara mateix eh, pues, ha cridat eh, Escariolo, a soles es quedaran 12 per a, per a la cita olímpica. Bueno, pues eh, hi haurà, que descartar. Eh, tenen, tu creus que tenen opcions serioses de els dos o un dels dos entrar en la llista de 12? Yo creo que sobre todo San Emeterio sí que tiene opciones, no? La marcha de Ibaca, yo creo que puede beneficiar el fe de que San Emeterio puga estar en la selecció espanyola i el tema de Vives pues, serà una decisió més personal d'Escariolo, no? si apostar per tindre un jugador que pot ser el base futur de la selecció espanyola després de que altres més veterans com Sergio Rodríguez o Sergio Llull pues, estiguen ja eh, consolidats, però evidentment eh, tenen més edat que, que Guillem Vives i ahir ja jo crec que dependrà un poc més de també el treball que puga fer el, el jugador de, de València Bàsquet en, durant aquests dies, eh, la selecció que es va concentrar a partir de, de l'1 de juliol i eh, veurem no, si, si Escariolo confia en Guillem Vives, que evidentment és un dels jugadors que està destinat també a ser important en la selecció espanyola. Bueno, Juanma, ja tenim també la llista definitiva dels equips que van a jugar a l'Eurocup. Sí, 24 equips que van a participar en aquesta nova edició de la Eurocup, aquesta competició que, evidentment, aquest premi gros no? de, de poder jugar l'Eurolliga, al qual eh, consiga eh, alçar el, el trofeu. València Bàsquet, que és uns d'aquests 24 equips, n'hi ha 5 equips espanyols, destaca la presència de l'Unicaja de Màlaga, que després d'haver estat jugant l'Eurolliga este, esta temporada pròxima pues ja no disposa d'aquest privilegi, ha de jugar l'Eurocup i juntament amb el Gran Canària, el Bilbao Basket i el Múrcia, junt al València Basket, completen eh, pues, això cinc equips espanyols que evidentment poden ser a priori els més complicats sense oblidar evidentment el poderío d'equips russos com el Lokomotiv Kuban, el Kinky Rus, també està eh, l'Alba de Berlín, eh, està també el de d'Atenes, evidentment, eh, equips que eh, poden tenir potencial que, que puguen complicar la vida al València Bàsquet, però ja comença el compte enrere per aquesta Eurocup que esperem eh, siga més positiva no? per al València Bàsquet esta propera temporada que no la passada on va caure al, al les 32. Perfecte, Romero, gràcies. A tu, Manolo, adeu, bona nit. Al company Juanma Romero, ja, ràpidament, a la Euro. en el dia d'avui passó d'Itàlia a Espanya i passó d'Islàndia a Anglaterra. 2-0 i 2-1 respectivament. Pablo Oliva, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas noches. Bueno, pues eh, lo de España, encara que alguns no volgueren donar-se compte, era la crònica d'una mort anunciada. Últimament, cada volta que ha jugat contra un equip mínimament competitiu, pues ja no te dona, és la realitat. Sí, yo decía, bueno, el otro día comentaba que para mí España seguía siendo una de las favoritas a pesar del bosque, pero la realidad es que tener al bosque en el banquillo es una tara demasiado grande y hoy se ha visto. Eh, Antonio Conte es un entrenador como la Copa de un Pino, un entrenador que, que llegó a Italia para cambiar muchos jugadores. Hoy hemos visto que, que, solo quedaban dos titulares de, de, del 11 que jugó en 2008 contra España. Ha sido una revolución. Eh, ha tenido eh, que, modificar piezas en el centro del campo, un 3-5-2 ya suyo clásico desde la etapa Juventus, y la verdad que ha sido un espectáculo para mm, el aficionado español, pues lógicamente eh, nos duele la eliminación de España, pero para el aficionado neutro el espectáculo de Conte y cómo maneja esta selección es algo increíble, la verdad. ciertamente eh, la verdad es que le ha pegado un paso eh, eh, italia españa Del Bosque, que no aclarice el seu futuro, Tornadir Roy Hodgson ya presenta la división, Vicente del Bosque diu que ha de reunir amb el presidente. Bueno, pues eso lo hablaré con el presidente. ¿A los jugadores ahora le ha dicho algo? No, no, no el presidente es el que tengo que hablar y es con el que tenemos que, ver el futuro y el más inmediato, que ya digo que en septiembre tenemos ya concentración. ¿Pero usted lo tiene decidido o, cabe la posibilidad? Pero lo que tenga o no tenga es el presidente con el que, quiero hablar. Básicamente porque ya elecciones a la española, en octubre ha de triar presidente y puede ser que la federación tingera que nombrar un seleccionador que en octubre, en que en octubre podían al per l'aire. Esto es muy curioso, ahora después lo comentaremos en la tertulia. ¿Se te queda alguna cosa a perder en la selección española? No, de la selección española no. Eh, yo creo que, el, cambio generacional ha sido demasiado drástico, no lo han sabido manejar desde, desde el banquillo y creo que hay que empezar a sentar las bases, a elegir un entrenador sobre todo que concuerde con lo que se quiere hacer. No vale mm, la pena coger a un nombre solo por el nombre, sino que vaya con el estilo de los jugadores que hay pero eso, por ejemplo eh, el paso ha de tal manera que avui Iniesta ha reconegut que es que eh, estaba en superats, que más más pendencia del que feia Italia y por lo que tenían que hacer Sí, creo que hemos estado demasiado pendientes de, lo que hacían ellos. Y, a veces pues estas situaciones penalizan. La segunda parte creo que hemos sido nosotros, hemos ido por el partido y se ha visto otra cosa. Puedes perder, pero la segunda, la primera parte creo que, que nos hemos equivocado en estar demasiado pendientes de ellos y, nos ha penalizado. Los dos caras de la moneda son Piqué, diguem, y Reconeguen la evidencia. Ya no tenemos un equipo como el que tenían quan guanyaven títols, o el señorito Sergio Ramos, que es fácil hablar desde el sofá con una bolsa de papas. Probablemente y sé que parla desde el sofá con una bolsa de papes, lo que pensará és que és molt fàcil arribar a fi de mes amb el sou que cobra Sergio Ramos, que està més pendent de rematar els corners que en l'àrea contrària que defensar-los en la pròpia. I la gran notícia en el dia d'avui, eh, Pablo, és que el Brexit 2.0 que li ha aplicat Islàndia a Anglaterra. Sí, eh, en cinco días eh, Inglaterra se ha convertido en, en prácticamente la noticia de... de no me queda que se empache ya de Eurovisión. <laughs> lo de ha sido tremendo, ha sido tremendo porque justo Eh, marcaban gol de penalti al poco de iniciar el partido, el contexto era favorable para ellos, Islandia tenía que abrirse, pero nada, un minuto y medio después de, marcar el, 1-0, les ha empatado Islandia con un saque de banda de, uno de los hombres del torneo. Eh, Gunnarsson ha hecho un partido brutal, es el, jefe del centro del campo de Islandia. Y luego el segundo lo ha marcado Sigtorsson. Ya comenté antes de que, de que empezara el torneo que era una de la, uno de los hombres a seguir eh, que Finn son no, no, a pesar del nombre y de que lo conocíamos ya en España, no tenía esa importancia en esta selección y Sigtorsson la verdad que, está haciendo una magnífica Eurocopa y, toda Islandia a nivel defensivo es eh, realmente admirable lo que están haciendo. Perfecto, Pablo, gracias. continuamos hablando. Hasta otra. 12 i, 8, 12 i 8 de la nit, precisament demà, en Pablo, tranquil·lament, que tindrem temps, repassarem com venen els quarts de final. Recorden Polònia, Portugal, Gales, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i França, Islàndia. 12 de la nit i 8 minuts, ara sí, arranca el temps de debat, tertúlia d'anàlisi, així en Esports 97 nit. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i 9 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en Esports 90 sentit a la 97.7 ràdio reunida ja la nostra tertúlia el company i presentador del Murciela con Levante Televisió Vicent Sempere hola Sempere, què tal? Bona nit Hola Manolo, què tal? Ara parlant de la selecció que te toca això no, que, te toca de, que te toca de prop Sí <laughs> Parlem també amb el relator en cable de l'Isupereporte don Carlos Bosch què tal Carlos? Bona nit i bona nit. M'estan matxacant el, el, el WhatsApp, sí? però vamos, que bona nit. Bona nit. Però és algo important i positiu? Bueno, és faena pa demà. És faena pa demà. Faena bueno, pues, demà. escolta, és bo, tindre faena sempre no és, és bo. No és Pepito de Museros, que però... és... oh. fica una... Digo, esta va d'estrella, jo crec que s'ha de calmar. Sí? Sí, sí, estàs del dia machacant-me el WhatsApp. Ah, pues, li, li, li, ho direm, li ho direm, li ho direm. Però bueno, això quasi millor, millor que tu que tens més. Jo tinc prou confiança, jo li diré, pues tu, tu diré li que, que, que aguante el macho. I també ens acompanya Vicent Molins. Hola, què tal, Vicent, com estàs? Manolo, eh, dius que és bo que tindré feina. Sí. Eh, Gary Neville ha perdut la seva feina... Dos, voltes en un any. En sis mesos. Dos voltes en un any, eh? Això és rècord, eh? Drama, sí. No tindré traductor en Anglaterra. Jo crec que el tema, el tema possiblement ha sigut l'idioma, que li ha fallat l'idioma declaració. Tu com està el rotllo? Que ell, així n'hi ha que tirar-lo i allí a la mitja hora dimitir. Ha dimitit. No? pareix. Bueno. Però en canvi mola més el, un tuit que dit media hora ha tardado en dimitir el seleccionador inglès i el potato encara amunt i avall que no, no sap el que va fer. Eh? eh? A veure, correcte, a anem a començar per, per això, ja sabeu la meva teoria quina és, és a dir, em nega que la opinió sobre la selecció espanyola siga un coto privat de la premsa de Madrid, que a més eh, exercís i protegís als seus amics eh, és així, i així tenim probablement eh, siga una opinió que és la que no se va sentir a les televisions nacionals perquè si no tenim pregué d'haver amb ningú tenim ixe, eh, tenim ixe sort i avantatge sobre, sobre ells eh, el, el, la, eh, la, la, la capa, el velo de buenisme que s'ha extès durant els últims 3 anys sobre la figura de Del Bosque que ja va fracassar estrepitosament en el Mundial del Brasil, pues ha arribat fins ara, i ha arribat fins ara, en el moment en què has tornat a fracassar en una gran competició. Vull dir, és una evidència que avui Espanya ha passat per damunt de la selecció espanyola, una selecció que ni tenia pla A, ni té pla B perquè la llista estava mal feta, per això no hi havia un pla B, i en el canvi dels davanters jo crec que ahir del Bosque s'ha deixat a si mateix en el cul a l'aire, i a partir d'ahir, senyors, eh, vull dir, que encara estem a hores d'ara plantejant-se si del Bosque ha de seguir o no per lo que ha aconseguit en la, en la seva vida, pues mira, tu, eh, jo en el meu cas, que ja tinc uns anys, eh, pues jo en eh, cinquè de GB, jo feia el GB, en cinquè de GB estar en molt bones notes, però en sisè me caigueren tres. I no vaig anar al professor i dir eh, que jo en cinquè va haver fet una, un bon curs, i ja, campió, però és que... A <laughs> voltes, Manolo, me recorda al València del doblet, no? Aquesta melancolia perpètua de, Correcte. De, de voler... Eh... No estem tan lluny d'Anglaterra. Anglaterra ve, ve, ve tota la vida eh, arguint allò de som els inventors del futbol, el que passa és que, lògicament, no invertim després en D i Espanya és som la selecció que deslumbrava en el, el 2008 i el 2012 fantàstic, portes, però portes tres anys palmant contra qualsevol equip competitiu uh -huh. eh, jo no estic tan d'acord en, en que l'anàlisi se redueix a que Del Bosque és un mal entrenador o, o ja està per, a, per altra cosa en la seva vida jo crec que Del Bosque és un bon entrenador gestionant talent uh el problema que té sí és que el talent que té, que ja és poc, això és altre, uh mhm. -huh. perquè si tu mires posició per posició, Espanya ja no té molt de talent. És que això ho he piqué. eh? és, és una cosa que també ven reclamant, que aquella època s'ha acabat. És que han vingut la milonga hasta que este equip era millor. No, perdona. Ah, este, equip és mediocre, este equip és mediocre, per, per començar, en el bosque o sense del bosque. Jo Correcte. crec que és mediocre Correcte. a nivell, a nivell elite europea. Eh, després, eh, el talent que queda és un talent ja sense fam, un talent decadent. Entonces, a partir de ahí, mm, o regeneres completament, i en un entrenador, con Conte, que en una mala selecció sap traure't el màxim rendiment, o estàs perdut. I jo tinc poques esperances perquè saben qui dirigeix aquesta federació, poden elegir a Julen Lopetegui eh, en qualsevol jo, moment. Jo crec que cau Lopetegui o Gémez al final ens lliurem d'ella. Jo he escoltat la premsa madridista ara, Manolo Benín. Eh, eh, però, però, eh, sí, sí, sí, sí, he fet un zapping perquè volia... No amas la vida? No, <laughs> no. no amas la vida, és, Mira, una, Lluís, és una gran pregunta. Carlos, cada un tres sorpreses. He vingut en... Sí, sí, no, però este es un vicio... Oh, Chino, tu eres una viciosa, eh? Sí, pues... però vamos, vamos. Eh, m'ha costat 6 minuts des de Burjassot fins a... Fica, Ficar-te de mala llet, no? Eh. I quan he pujat el cotxe estava posat una emissora nacional perquè quan he anat al puesto este estava escoltant l'Anglaterra i són els únics que estaven fent-ho la història. Ahir han dit que el seleccionador eh, pròxim serà Joaquín Caparrós. I, vamos, vamos, la primera rotonda te l'has minxat. Ja havia sonat, eh? I s'ha publicat en algun diari tot, ja. Eh? Bueno, la informació no, de... no. I la informació bona, eh? Però pròxim, ahí tenim un altre programa. Un però, programa. Quan, però quan? Correcte. És que la federació va quedar unes eleccions en octubre, mm. amb el qual el seleccionador que vinga pot trobar-se amb la circumstància d'entrar de a la federació en setembre i en octubre anar-se'n a casa perquè igual no guanya Villar, que és qui hauria de triar el pròxim seleccionador. O, fins que no passen les eleccions de l'Espanyola, no triar el seleccionador. I continuar... I en setembre n'hi ha una classificació ja per al Mundial. Ja n'hi ha un partit oficial. En agost crec que n'hi ha, ha un partit de la selecció i en setembre n'hi ha, jo, en efecte, un altre. Jo, jo, Carlos. Bueno, perdona, s'ha acabat? No, no, sí, sí, sí. Jo, jo no, no, no estic de acuerdo. Yo no crec que sigui una, una selecció mediocre. Lo que obvi no és aquella selección que tenies, perquè... Eh, Perquè això s'acaben. Claro, Són cicles. Te falta Puyol, vull dir, tu has guanyat, tu has guanyat el Mundial en, en Xavi Alonso i en Busquets i, i ara tens... A, i, i per davant d'ells estava Xavi Vull dir, i, i, i, i ara tens a, a Busquets i al costat està Fàbregas i el més paregut que tens a Xavi Alonso Bruno, que és un gran xuot, però no és Xavi Alonso, i en contra de Villa tens un, el hacendado Nolito, ah, i te falta aquella selecció tenia jugadors que eren ah, suprems, eren màxim sí, nivell ah, europeu. Eren màxim nivell, per això guanyaves. Ara tens un escaló, eh, estàs per això dic, per baix. Efectivament, un escaló per baix sí, però mediocre jo crec que és massa. Mediocre en comparació. Com, efect, com pots tindre com pots fer que aquesta selecció aspire a guanyar? Aspire a guanyar, eh? Treballant-la molt. Que Efectivament, que després en una eliminatòria siga octaus, semifinals, quarts, t'arriba un i te guanya perquè el futbol és no sé què, vale, no lo de avui. No passa res. Tant, que ha agarrat Obelis, ha agarrat al... al, al Astèrix. Al, al, al, al, diré, al Galo. Al romano, li ha fet placa, placa, placa, placa, vale? <laughs> Això és el que ha fet Itàlia en Espanya. Pues fent un equip i regenerant, perquè al final avui Espanya el que no té... La falta de fam del Falta grup, de en lo que s'ha vist en el camp, que és lo que se va veure en la segona part de Croàcia, eh? intensitat, aquells... Esto... I és el que s'ha vist fan. des de fa 3 anys, però, cada vegada que has jugat contra un equip jo competitiu. sí que estic d'acord, eh, jo sí que estic eh? d'acord en lo de Del Bosque, que sí que és un tío capaç d'evitar problemes. És un gran gestor de grans sí, talents. però, però Ara no has avorrit regenerar, i, i, i per això n'hi ha que ser una miqueta més dictador, vull dir, sí. i acabe més revolucionari no sé com era si Luis. dictador és la paraula, però bueno. Eh? Revolucionari. A mi, per mi un entrenador de futbol no té que ser bona persona. Jo, per a mi tampoc. Té que ser un... sí, sí, sí, un, que avisa com per, per això. A mi, opinió personal, cada un té. Que, compartis I que, que és entrenador i no ho és, eh? Me lleva la contra i és entrenador d'elit eh? Però, i, i, i a lo que anava, a mi em posa, des del meu mm, punt de vista futbolístic, em posa negre ser liberalisme absolut en el futbol, tio. Dir. Tú no tienes ni tiras penaltis, tío. Pero, ¿cómo tengo yo a Iniesta y tiras <laughs> penaltis Ramos? Yo ya sé que Ramos a una tanda es menos fiable, pero, tío, ¿cómo tira penaltis Ramos? Y un liberalismo absoluto y un poco de control del Estado. significativo, Un poco de control del Estado, que no pasa nada, hombre. Una <laughs> educación concertada. Me está Intervencionismo. Pues, un poquito. Va a ser más significativo, eh, claro. En la era del bosque, si no me equivoco, la mitad de los penaltis han fallado. Sí. Sí, o, eh... o un, si no va per ahí... No, no, no, no sí, com, sí. Com, com si hagués estat tirant penaltis contra Diego Alves tota la vida. Uh mhm. -huh. Entonces, clar, dius, eh, igual sí tens que elegir el tirador de penaltis. Clar, I tant, i tant que tens que triar-lo per a que no passi el que ha passat. Jo, pel que... Eh, ara deixaré parlar a, a Vicent, pel que esteu dient la figura de Bosch el que passa és que és molt recurrent de debat de com anem a posar en dubtes de seleccionador, què tal, no sé què, lo ha aconseguit és que jo no poso en dubte el que Del Bosque ha aconseguit. Seria estúpid posar en dubte el que Del Bosque ha aconseguit, perquè encara que fora només per continuisme de la tasca de Luis, no és fàcil guanyar un Mundial i una Eurocopa. Val? Ara, claro. eh, torne al començament meu de, eh, del, del programa, a les 11 mitja, a la fase de Julio Cortázar. Todo dura sempre algo más de lo debido. <laughs> Vos que en el, 2013 tenía que haber comenzado una, una de la selección. El eh, que pasa es que en este país... se potser ahí se más a una persona. Se gestiona... No, es que en su carácter no va a ser un revolucionario. es una como Luis se la pega. Luis se la pega en el 2006 y se va a Bonavillera Y dice, mira, yo te, tal y cual, y es pos, que continúe. Ahora, si continúe no voy a pero en ahora ahora ahora sí que va, ahora sí que va a ser Luis Aragonés y sí que van a bien Pero Al final, esta selección... Li falta fam. Però és que del Bosque... Tu tens... Li falta fam. Del Bosque... No. Per tipus... equip competitiu per que planteca Alemanya. Per al tipus d'entrenadors que esteu, que esteu dient. Però no l'han no fet. Del Bosque és un gestor de talent. Mai ho ha sigut, mai sí. ha sigut entrenador per a, per Però a quin és el problema mai, del Bosque? Mai. Que en el futbol modern, en gestionar només talent si tens el que tenies abans, que eren Madrid, els top del top en cada línia... Madrid i selecció, de, de, selecció post Luis Aragonès. De ja pie en fam. Ja està. Sí. Correcte. I ells en fam. En fam perquè te va coincidir aquest any, aquests dos anys. Però és que ja resulta està, que la selecció espanyola tàcticament no li guanya la batalla a cap selecció, perquè només sabem jugar una cosa. La pilota parada crec que és la selecció del món que té la pitjor pilota parada de la història. Vull dir, a la fi la mà de l'entrenador s'ha de veure i no es veu, senyors. No, avui era si, un, un home eh? major contra, contra un adolescent. Tens, clar. tens la prova de quan intenta que Diego Costa siga el seu plan B i, i, i jo no sé si és una imposició però en aquell moment el, el, futbol, el davanter de moda, perdó, que estava en el Atlético i Diego Costa, lo que jo dic sempre mm, és un francotirador ell se'n va ja soltes a la guerra no li fa falta orquesta i ella soles guanya una guerra una guerra no, però una batalla la guanya ja soles Pero claro, que si Iniesta donale un balón a Diego Costa, Iniesta se asenta, se fuma un cigarret y Diego Costa que no le aturas del balón. En, en Nolito intentado. Yo creo que sí, lo que... En eh, Nolito es mes del tema. Pero, la realidad... A Nolito, perdón, es en el chuor autorbis. Uno de los de de la Liga Española, un, millor, un de avances de la Liga Española, que en el Valencia sería nuestro señor. Al costar Iniesta Roín. Jo avui, Carlos... Perquè no pilla, tio! Mirant el futbol, el meu nano al costat... No villa. El nano estava menjant les ungles, el nano estava nerviós... Pobret. I li he dit... El Teu nano, fill, quan, quantes nasqué, columnes ha ocupat en su nasqué, ja. <laughs> Sí, és, ja, és ja un clàssic, eh? És, és molt futbolero, és molt futbolero. Me recorda que, a més, era molt fan de Durit, no? Quan molt fan de Durit, vull s'ha alegrat... Sap més de futbol que son pare, eh? Quan, quan han tret a Durit i, i el xiquet quasi plora quan a Durit s'havia lesionat. La història, i se n'han nascut en 2007, ¿vale? Claro. Jo li he dit, estàs per l'he dit, tete, això és la selecció espanyola de veritat el que s'ha viscut ha sigut un parèntesi que s'han eh, alineat els astres Anetes. o els va alinear un senyor que li diuen Luis Aragonès i un altre senyor que li diuen Del Bosque ho va aprofitar molt bé, de manera intel·ligent baix el meu punt de vista a partir d'ahir, quan es vego esgotar i se recurs dels de planetes alineats, que són Puyol, que són Villa, que són Xavi, etc. a partir d'ahir és tornar a l'Espanya de Julio Salinas, d'Iñaki Saez. és el que estem vivint ara. imposiciones de imposiciones de un futbolista del Madrid. Lucas Vázquez güey, ha chubado una Eurocopa. En todos els A lo mejor será el fenómeno del próximo Mundial, Pero güey, que fea, Lucas Vázquez Chuban contra Italia. remontar contra Italia y Paco Alcácer ni visa en la playa, tío. ¿Eso ah. cómo es posible? de y no es pasión de valencianista. Paco Alcácer era un jugador para estar en la Eurocopa y uy yo que soy y I se ha demostrado con diu jo... Manolo, que avui se eh, quedó en davanters. La la llista, la, lista era, la lista es un despropósito absoluto He Metre que intenta comerse a Montoro de fijar la portada de mala a la foto de Alcácer en la piña colada isa, <laughs> en la gorreta y el legaje de sol. Pues Carlos. Tres megas digo a ti no, no, eh, eh, eh pues era la portada, eh? era, la portada. era, Montoro, muy malamente es que Felipe es casa vos. Era la portada. Alcácer El que hace el eh, lo que eh, pues vulgui. yo, yo no le faig cap crítica, están en sa casa de vacances. Claro, eh? sí, ah, claro que sí. Que sí. Ara sí, no es problema. No, pues eh, este país, Manuel, es de veres que, que parece que, que com, se has fet algo glorioso en el passat, eh, no te pu... eres, eres intocable. intocable eh? Eres intocable. Sí, sí, sí. Es el mateix que es, que Casillas, que le tenien que hacer un homenatge contra Croacia. el país que pitjor gestiona l'èxit de la història. De fet, Exactament. estic molt d'acord perquè jo eh, en, este, en este principio de la Copa está pendiente algún mitjà nacional madridista que di yo També t'has Eh, sí, sí, a vegades ah, son más viciosa que se tío. <laughs> Eh, Desde que estaves tirant... de que Montalt... <laughs> Eh, eh, ah, a me tenía de caure. <laughs> Lo que anava a dir, tio. I a vegades pueden ser més dogmàtics en la selección que en, el Meseta, tío Teníamos uno que eligía. decía uno, después de, la derrota de Croacia, que uno día, el debate en la portería está cerrado. Y yo diría, pero que va a estar cerrado si se han comido cuatro. El portero lo ha abierto de par en par, que los debates los cierran los periodistas. Lo, lo abre de Gea, que se ha zampado cuatro el día que lo hacía. El debate en la portería está cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Faltarle el respeto al seleccionador. Y digo, uy. <laughs> claro que <laughs> sí. Ahora, si vols estás ahí, que te... Claro, porque lo siguiente es decirte, es que tú no eres español, tío. Sí, yo solo quiero que cambien al portero. <laughs> claro. Tú mira el lío que le viene feta al chaval aquí. Ya es faltado el respeto del seleccionador. El debate lo cerró el y está cerrado. el debate lo abre De Gea de par en barna, ¿no? Yo no, que De Gea avui ha una una de Italia, eh? No, no, no un día pero Hoy día día pues hago un ejemplo sí, sí, de los dogmatics que pueden arribar a ser. Y yo yo torno a repetir una cosa... una determinada cadena que eh, el, el que mata Manolete, la bala que mata a Kennedy... la jeringuilla que se carrega Michael Jackson era, era Busquets. Ah, a Busquets. Mm. era Busquets. Avui mm. la culpa de tot la tenía Busquets. Sí, no, el debate de Ramos y por qué tiró el penalti no... No, no el debate de Ramos no. I, jo per, per, per afegir una cosa que... I Ramos que, ha fet un campionat lamentable. Prou, prou patètic, és veritat. Més pendent de rematar els corners en l'àrea contrària sí. que de defensar-los en la pròpia. Ha estat molt més equip dins i fora... Piqué. Piqué. Piqué. Sí, sí. No tingues dubte D'ací a Lima i tornar. Dins està més treballador, l'altre està més despitjat, i fora ha donat la cara... I ha tingut l'autocrítica dir... que li ha faltat sí, a Ramos. Sí, sí, fora ha Ramos ha dit... és Es muy fácil criticar con una bolsa de papas desde el sofá de casa. Sí, <laughs> però si és això, diu res. Ha dit Ramos. <laughs> Sergio Gran no s'ha dit això. Sí, senyor. <laughs> I Piqué ha dit, hi que reconeixer que ja no tenim l'equip que hi havia quan se guanyava els títols. Tu saps que la cançó del medio de los Chichos la en la farem pensant de Sergio Ramos? Ah, sí? Vamos, contaré un día. Esa <laughs> historia te miga. Esa <laughs> historia te miga. En qualsevol cas, Piqué és un tío eh, prou més intel·ligent que, que mm. Ramos, en general. Home, d'aquí a Lima, eh? <laughs> I tornar. D'aquí a Lima. I tornar. Jo, jo volia dir una cosa que, mm -hmm. que, que jo ho dit moltes vegades i avui és un bon dia per tornar a dir-ho i ho he escrit moltes vegades i al final el legado de, de Luis Aragonés no és una selecció que xua molt bé a futbol. Era una idea. Tampoc. El legado de Luis Aragonés es no plegarse al marca, al Asia, a los Manolos y al Butano. Es decir, Raúl no va, que yo creo que no te ganar y punto, y puede hundir misa. Y el error del Bosque es plegarse. Y es súper interesante eh, Luis Aragonés, el, Tiki tiquitaca, el toc, ahora Luis Aragonés no era dogmático El tiquitaca. Luis Aragonés lo que va a hacer es que se va a donar conte de que para esos jugadores ah, Amic, amic, era el mejor Era el mejor camino eh, ¿qué pasa? Ahora igual Tenia no és el teu camí. Això. És que a lo millor el fet ara ja no és el millor camí. Clar, entonces, estem altra volta en aquesta melancolia, no? de la que sempre parlem. És que, clar, estàs eh, vivint en una època que ja ha passat, que ja no és la teua. Adapta't a la realitat. És que tu a lo millor tens que prescindir ja, es que per, es... per molt dolent que puga semblar això, tu a lo millor tens que prescindir d'Iniesta per edat i de ses, i a lo millor deixar a Busquets Raere, però jugar amb Coque i amb Saúl que te dinamitzen el joc i dos tios ràpids per banda i jugar a altra cosa. Adaptar-te a lo que tens, no hi ha més ja està, és que s'ha acabat allò. a veure, eh, en aquella selecció que, encara que en la meseta sàpiga mal, hi havia un mimetisme evident en el Barça, sí. guard, eh, en el Barça de Guardiola, ah, clar. i mm, Iniesta jugava en els tres de dalt, i en esta ara, en els tres de dalt, no pot jugar en la vida, perquè hi juguen, okay. juguen els tres, Neymar, i Iniesta està fent de Xavi en el Barça, tio. I la selecció de què té que fer? Si està Fàbregas. Vull dir, és que ni en això han encertat, i torno a repetir, eh, que el seu plan B era Diego Costa, que és totalment contrari al tiqui-taca, toque-toque, possessió, que Diego Costa li envies una ceba i la transforma en ocasió de gol. Per això és un fenomen per al futbol de Mourinho, que és tan vàlid com un altre, eh? Evidentment. Però el teu plan ve a fracassar. Adaptació, recursos que té, no hi ha més. Eh? Que adaptació als recursos que tens. Claro, efectivamente efectivament. que ahí se ponen los bons entrenadors. Eh, a si Benítez va a hacer la plantilla que guanya la primera Liga La va a hacer Benítez. Pillo una lámpara, ¿no? Eh? Si Benítez arriba, se troba lo que te y la fa campeona de Liga pero És a mí el mejor entrenador eh, para España es Valverde, que es el, que se el que a lo que te siempre ahí on va, ara. Passa que Valverde tuvo al l'Atleti y li... es i ell, <laughs> eh? Valverde... Sí, sí, sí. raro. sí. Quan, ja, ja m'ho demostra, ja. Sí, quan t'empenya la seva paraula... Tan estrany com bon entrenador. Sí. Quan t'empenya la paraula, jo crec que el temps li ha donat la raó de la fica de pata que pega en aquella roda de premsa. Sí. que és l'única vegada que ha desbarrat, perquè és un tio sí. discretíssim. Sí, va desbarrar moltíssim. Imagina si però, Calfaren és, és però, molt més, hi ha, una, cacos, eh? hi ha una història que jo he contat a voltes, i ese dia a, a, a, a Valverde li va superar la situació. Ah. I Vicent Sempere va donar-me la raó perquè jo crec que ella ha vist aquestes imatges que no meten, no sé per què algun fenomen que teníem de jefes en aquell moment en la tele, en este cas no la van emetre abans, en el moment en què acaba el partit de Sevilla abans de pujar a la roda de premsa hi ha un moment en què Valverde plora al final del túnel de vestidors. No sé si aquestes imatges tu les arribaves a veure, Vicent. No les vas veure, però sí que Es contra oh, el parla. És que molta tensió, tio, en aquell moment... Perquè ell estava superat absolutament pels esdeveniments. I, en efecte, jo crec que ara, en una, en una federació indefinida després del tema del bosque vull dir, no, i somiar dormint-se eh, dormint que Kay probablement tindria els nassos, el pas que potser no li apeteix anar no, no, a una per, batalla però, però, per a guanyar convocatòries de gent no, que li sí, van a imposar jo, per lo que coneixen a Valverde, les persones que el coneixen i estic parlant de dues persones que el coneixen prou, uh -huh. una que el va fitxar per al València i una que va jugar en ell uh -huh. en el Barça ell s'ha compromès en l'Atlètic Y sí, Paulín de no, no, el Bayern de Múnich, que ja està compromès en l'Atlètic, tio. Sí, sí, i, I jo t'he dit que quan dicen se'n va al València... Quan parla molt ese tío I tio no tenia un compromís en ningú equip. És sí. que és un tio un poc raro. Descartam... És fotògrafo, tio. ¿Qué <laughs> Què <laughs> m'ho vaig a contar? <laughs> descartant, descartant a, a Valverde, eh, que ara mateix jo crec que ens agradaria los quatre que fa la pròxima selecció nacional, però que no va a ser... Eh, i especulant amb la possibilitat de que Del Bosque no continue, que jo vull veure-ho. Che, d'ací dos dies estan fent la pilota. Qui, <laughs> qui penseu que pot ser el nostre seleccionador i qui vos agradaria que fora? Michel, no? Sona Michel, és un clàssic. <laughs> Segur que comença bueno, no sona Michel, és sona Paco Gémez. Paco Gémez. Un, un any tio. <laughs> dedicat a Manolo. Jo crec que va ser... Pues una Emery... Eh, Està en el Paris Saint-Germain. Una, unes setmanes abans i... Sí, cuidado, eh, cuidado. Jo crec que va ser Caparrós perquè, no per lo que ha dit el, el periodista este, que, que mm. sé que està allí i... Yeah. No, sí. que ha sonat, eh? Això ha sigut portada del diari As i la ah, informació era totalment correcta. És que vaig eh? escoltar a Caparrós tenir una entrevista uh mhm. -huh. i li ho pregunten directament i perquè ara no ha volgut comprometre's en cap equip i tal, i diu, però Me, no está esperando la, la posibilidad de la selección. No voy a negar que sería un sueño ya para está. cualquier ya, ya no me diguen més vale? o sigui, aquestes van ser les paroles de Caparrós a mi m'agradaria venir sé que ho va dir Paco Gémez eh? Paco Gémez sí. va dir que li havien tocat a la federació per a preguntar-li si estaria disposat i que té una clàusula en Granada que si el quieren de la federació espanyola han de facilitar jo, jo, jo vaig dir una cosa si és eh, Caparrós montarà unos grupos de élite con la cantera sub-16, sub-18, sub-19, sub-20 los sub-21 para hacer unas clases de tecnificación con Fran Levante de Athletic, pero él irá el día que vayan los Manolos, ya no. <laughs> Porque se llama Fete, ¿eh? Correcto. Ella irá el día que el Athletic, el día de Informe Robinson. Algún día contaremos y el día Levante día no aparecía el bandido. Algún día contaremos arribada en el autobús que ahí no estaba avisada de que fue ahí tanta gente y, cuando digan que están grabando de cuatro, vais a ir ahí a decir, os quiero, os quiero, os quiero. Sí, sí, sí, el día que vayan los Manolos a grabar la técnica sacrificació i se Per a mi ha sigut un entrenador. Me falta per saber si ha sigut, si continua sent encara o ja definitivament... Bueno, jo recordo aquell Sevilla, el que el València que guanya la Lliga en el Sánchez Pijuan contra Sevilla en Sevilla la segona eh? lliga, aquí Sevilla que era el germen de lo que n'hi ha ara després va millorar era un Juan Sevilla de... que ell el puja de segona divisió perquè ell s'havia fet famós en el recre el recre, no sé si el fitxa Villarreal i el tira el Villarreal fracassa, sí. se'n va a Sevilla en segona divisió i el puja i a Josef allà estava Salva Vallès, tan company, i era un equip molt valent, aquells mossegaven. Però allà la companyia mossegaven més. Però a més un que ja està, <laughs> molt, ja està molt clavat dins el fang mediàtic. Sí, i a, a mi, això a mi no m'agrada. A mi m'agradaria Benítez, eh? que no wow, fincha eh, eh, imposible imposible. imposible. Espera que tan eh. cara perfil la segua trayectoria meditada... El, el, cariño que le tiene la Pedrerola y compañía. No, no, no. Eso sería extraordinario, tío. Tú no lo Benítez en, un año en un es que es, vicioso, no es <laughs> vicioso. Me encantaría ese momento de Si, no ha ganado al Madrid, sería el candidato si no haguera anat... Pues, Benítez en un año ha dilapidado la posita del Madrid, que era su somni... El amor, el amor, antes para equivocarte. Sí, el amor te fa equivocar. El fa equivocar. Sí, senyor. Hay amores que matan, com li diu en el vídeo ese. Correcte. El, el Borrell al, al Junqueras. 12 i 33. com, vist? com està la nit? 12 i 33. Vinga, anem a fer una pausa i en tornar sentim els eh, whatsapps i ja entrem en el tema del València Club de Futbol i vos li farem al, al nostres eh, conductors de nit la mateixa pregunta que vos estem fent en el dia d'avui de la llista eh, que estem donant entre Negredo, Aderlan, Piatti i Abdenur, a qui li donaríeu perquè clar, els quatre els vas a llevar damunt a qui li donaríeu l'oportunitat de continuar intentant tota la temporada que en el València 12 i 33, feu una pausa i tornem, vinga Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en gestión administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Planazo. Financiando con PSA Financial Services. Citroën Centroval en Tres Forques 28 y carretera paterna a la Cañada kilómetro 1. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 35 minuts, 627 980336. D'entre Negredo, Averlan, Abdenur i Pieti, a qui li donaríeu l'oportunitat de continuar intentant tota la temporada que ven el València Club de Futbol? Esta és la pregunta en el WhatsApp i estes les respostes. WhatsAppéame WhatsAppéame el meu nom és eh, Gustavo i opine des de Benimodo. Jo dels treus jugadors que heu anomenat, jo el que li donaria l'oportunitat és a Derland, eh, perquè Negredo i Piatti jo penso que no són gens aprofitables. És més, pense que deurien d'anar-se'n. Si Negredo té ixa, ixa la desastre en Xina que té, l'opció d'anar-se'n a Xina tan important, eh, jo no comprenc per què no se'n va. Deuria d'anar-se'n de, pel bé del club eh, i, i deu de, de marxar. Eh? I Piatti igual. Piatti, a la mínima ocasió que tinga, qualsevol equip que tinga ocasió, per favor que se'n vagi perquè així no... Així res de res, eh? I opinant també una miqueta de, del que ha sigut l'Eurocopa, la, la, de, la definitiva eliminació, pense que ja té... Eh, la prensa mediática de Madrid ya te ja té el resultat. Eh? Eh, ella ha ficat jugadors, ha dit alineacions, ha dit eh, tot el que volia, ha fet eh, encombrat jugadors, per exemple, com Lucas Pérez, que l'han encombrat com, a, com si fos la reencarnació de, de Garrincha, un jugador, un jugador que apenes ha jugat res i que, i que no, té, no té gol, no se'n va de ningú, no té remat de cap, no té absolutament res, ha jugat quatre partits sense apenes gols, com, com el porten ahir, l'han encombrat com si fos un, un déu. y Saúl, Saúl de T de Madrid, ¿cómo es el en casa a mestre después de la temporada que ha se importa al el, este del Madrid, que, que era reserva toda la temporada. Pues ahí tienen el resultado No en caldo, ahí tienen dos tases Hola, buena nit, Manolo Salva, soy Javier desde Murcia. Bueno, sin duda salvaría a Enzo, que creo que tiene mucho recorrido y tiene mucho que dar. Y de la lista que comentáis, pues hombre, yo para regalar a Negredo me lo quedo y le saco partido para regalarlo y tener que pagar para que se vaya, no, no, lo explotamos aquí. El resto, eh, el Aderlan, el Advenor... el eh, Piatti, yo sinceramente los colocaría, que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Otra cosa, no sé si habéis visto Italia, eso sí que tiene un entrenador, Conte, es un estilo Simeone y eso es lo que yo quería para el Valencia. Un entrenador así que le da un repaso táctico y de intensidad a Del Bosque impresionante. Necesitamos un míster así. Ojalá, ojalá el que tenemos sea así, porque no lo hemos podido ver desde el principio, pero ojalá sea así, eso es lo que necesita el Valencia. Venga, Bonanit, nit, Yamont. Soc Pepito de Museros. A ningú. Eh, hola, bona nit, sóc Alex de València i després de lo de la selecció crec que no li donaré l'oportunitat a ningú, però crec que si se'n mereix algú algo és, és Nur, perquè si no perdríem diners, a més de que crec que és un bon sort i no hem tret el partit que, que se li pot traure. Bona nit, amunt. Hola, bona vesprada. Mira, referent a lo de la llista, jo no li donaria cap oportunitat a ningú, perquè Visto lo que van a demostrar la temporada pasada... no se ningún ningún de que Wayne confía en si no es que no le le la oportunidad a oportunidad Gracias, ninguno. Gracias. mi nombre es Pedro. Y a la pregunta de esta noche, uniéndole el resultado de las elecciones de ayer, el paperot de Vicente del Bosque en el pasado Mundial y en la Eurocopa, y no sabemos lo que vendrá, pues yo haría ya el triplete, que se queden todos. Hola, bona nit. Pues dels noms que haveu dit, jo l'únic que li donaria una segona oportunitat seria Imenat de Nur, perquè vingué lesionat i no va fer una pretemporada com de humana i jo crec que és l'únic aprofitable. Els de més han demostrat que no tenen nivell per estar en el València Club de Futbol esto ante tu última conexión. Whatsappéame. 12 i 40, vull que agrair perquè ja és l'últim dilluns de la temporada i per tant l'últim dia de WhatsApp la resposta genial des de València i des de mm, tota Espanya i museros i museros i part d'Europa, des de Polònia, des d'Alemanya, des d'Anglaterra, des de França, que s'heu anat eh, enviant els nostres whatsapps, i és eh, un plaer tindre-vos com a oients i que respongueu a la pregunta que jo ara passe a fer-li als meus tres contes duris que tinc aquesta nit, a Vicent Molins, a Carlos Bosch i a Vicenç Emperente. I aquests quatre que vos hem dit, Negredo, Abdenur, Piatti i Aderlan, li donaríeu alguna oportunitat de continuar intentant una oportunitat més l'any que ven el València? Jo Pero una vegada a estar acuerdo en Pepito de Museros i vas a decir que a <laughs> Al final, me, al final me creuré que soy el matéis, eh? No, visca calor Però Tenía que le echir, ah, Yo creo que a ninguno. le lechir, no, no, a ninguno. ser partida de ningú. Jo ninguna. Vale, <laughs> no, tío. Vale, partiendo de la base de que no le la donareu a cap... Es de tirar uno. Ah, es de tirar algún, porque yo yo que Valencia no va a poder desfer Susto o muerte. Claro, y ese es el tema. Yo creo que el Valencia. té un, té un problema... Coste, no? que menos pasta de coste. Aderlan, Negredo... Aderlan, no? Abdenur y Enzo. Desde el fútbol, sense cap dubte Enzo. Eh, correcte. Eh. Si tiene que opinar... Concuerdo, concuerdo. Desde el fútbol, Enzo. Sí, Ah, Enzo, Enzo. Veus, Enzo no... no. Enzo no desperta, desperta. No, no havia a Enzo. tampoc. del Born y estás sí, marejat. No, estás a de de y ahora va a etiquetar a Carlos. <laughs> Eh, és Paco en la portada. De... <laughs> no, Enzo, no, contemplaba, Enzo no creo que de todos chisos al, al que més li he vist duran dos partidos. No, perdón, no, no estaba en la lista. Ah, Manolo, te estás tío. <laughs> Piatti, Abdenur, Piatti, Abdenur, Aderlan i Negredo. Eh, eh, eh, ara, ara, ah, ara m'has fotut, ara, ara m'has fotut, que jo estàs per llegir la pregunta en el Twitter i dic... No ja has pegat una volta. Que cabrons. <laughs> I eh, jo me, de d'Ixos, Abdenur. Mira, sí, correcte. Sí, jo Abdenur perquè crec que eh, si el València aconsegueix el miracle de defendre bé, de tindre un sistema defensiu compacte, Paco ho ha sí, jo crec que Abdenur pot donar un bon rendiment. Pot, pot ser el millor futbolista de lo que era. Li, a ell li pesa que arriba en plan crack, té aquest puntet de Ramí. A ell li pesen massa coses, sí. Sí, efectivament, però <laughs> no. té, té el puntet de Ramí que se pensa que és, és molt divo, sí. és un poc vedet, i arriba així al Sant... Lo que té, no? Vindre en avió privat... Eh, arriba així al Sant el Cap i jo vaig a treure el valor que sóc un fenomen i no, no. Si ella un enguany que s'ha pegat el gran bac mm, és capaç de vindre a rascar, a apretar i tu fas un equip defensiu, que no és el que va fer Paco Allestaran, però en un sistema defensiu, en un equip treballat, i és millor futbolista de lo que hem vist. Sí, a més la gent que el... Lo que no val és lo que hem pagat. La eh? gent, eh? No, no, vamos. Eh, la gent que el veia en el Mónaco, entre els que no m'incluís, clar, <laughs> eh, deia, Entonces... que, deia que, que en, una, en defenses ben tancades, en estàtic i tal, és, un, és, és on, on se trau el màxim partit no d'ell. Els parabòlics no <laughs> van. Jo no l'havia vist. Entonces... Els parabòlics es mola més el lateral dret. Són com els politòlegs. <laughs> Exacte, que no encerten ni una, efectivament. efectivament. Encuesta Sigma 2. Efectivamente, Sigma. los parabólicos... No hay un lateral de 18 años que juega, que es de gana y que juega en segunda división de Bélgica <laughs> y es mejor que el lateral 3 de Las Palmas. ¿eh, tío? <laughs> no, <laughs> no, no cuadra. Però cuidado que n'hi ha molts parabòlics que estan començant a treballar, sobretot inclús anglesos i italians, sí, sí. que estan col·locats tots. Estan col·locats, estan col·locats tots, eh? Sí, sí, Perquè sí. No, no és mala professió. Jo crec que a Denús se li pot, eh, se li pot treure eh, mm. profit mm -hmm. futbolístic se li van veure dos, dos partits coses molt interessants de dir, hòstia, este és el jugador que jugava no en Mónaco. No és un mal defensa. Ara, t'ha costat una pasta i, i està clar que el context no li beneficiava mm. perquè este equip... A veure si los procesos i los contextos de... d'allà estaran. I en el futbol és el que val el jugador pesa tota la vida. Vull dir, això, el jugador de saber soportar aquesta pressió. Me preocupa el que diu Carlos de que Paco no vol tindre un sistema defensiu. No, eh, Paco, a Paco, ta, ta, a Paco, le pone, Paco le pone el, el Valencia de Camp Nou. Eh el, el València, el gemecismo. El, el Valencia de la segunda parte de la Copa de l'Ibabà. Eso es lo que le pone a Paco. Si sí, Baraja, que abans la posat Manolo, està Baraja, que, que el l'escoltàvem este matí en el Murciélago. Sí. Parla de construir l'equip des de darrere. Però, I Baraja era un sí. tio de creació, eh? Ell com a futbolista, però parla però de... Coneix bé els xans d'este club. que no en cambio, eh, ahí estarán sí que ver, que te coma modelo no? el partido del Bernabéu. La pues del Bernabéu. Eh, se pone como loco. Eh? En camp contrari. El en lateral de Valencia en camp contrari. Ese es el modelo de estarán Yo preferís que el, el, el Beni... El 1001. de Cooper, tío. Que, Sí, sí, lo de Bronco y Copero no es casualidad. No, que no, que no. És l'ADN. És l'ADN. Bronco i no, no és casualitat. No és casualitat. Pues res, jugarem <coughs> a, jugarem a futbol, a lo Geme. A, a tocar, Bremen, a tocar? Bremen, Bremen, 4-4. Uy, señor. Oh, quin partit. 12 i... Jo de, jo de Negredo sí que volia dir una coseta, ¿me da tiempo? Sí. A ah, veure, jo mmm, l'altre dia publicava en Super que, que, que, que rebutja un ofertón. Correcte, ahir eh, Superdeporte publica que eh, Negredo publica una oferta important... Eh, perdó, rebutja una oferta important que provenia de la Xina. No sé de quin equip és. Uh mhm. -huh. De la no, Xina popular. Això me faltava a mi, és el parabòlic de Xina també, conèixer els equips. El Guangzhou, no. del Guangzhou. L'únic que conec. L'únic que conec. Bueno, en qualsevol cas, que, que el futbolista la rebutja. Jo vaig... vaig, vaig mm, M'ha pegat per ser coherent. <laughs> M'ha pegat per ser coherent, oui. I vaig a mantenir la teoria que ja mantenia en el cas de Piatti, tio. I, i estic un poquet indignat en Negredo, tio. Uh mhm. -huh. Com ho estava en Piatti, perquè a tu el club t'ha dit que no compta en tu i tu t'has calar, tio. Tu te, una, però, però clar que te, que te troba una oferta de Xina, perquè a, a, a lo que tu costes econòmicament, sabent que tu saps el traspàs que has costat, el mm. que guanyes i el rendiment que dones i l'edat que tens, només te puc vendre en Xina, Negredo. O sea, si no ves Bayern de Múnich... Ara vaig a fer jo d'advocat del diable. A sí. això no dic, tu a mi me firmaràs ah, no, una sèrie d'anys, sí. a 3 quilos... Sí. I jo... I jo i jo et dic, i jo a dic, mi, jo a mi me dona igual, jo sí, no, no, no, jo dic que jo estic parlant jo. Entonces, Yo ya sé que lo que fa Negredo es legal, tío, hasta ahí me llega. yo sé, pero si yo tengo que defender a Negredo o al Valencia, vas a defender en este caso al Valencia. Pero que Valencia se aporta a Negredo, tío. afición se aporta a Negredo y te la planificación que echáis, eh, tío. te que tiene eh, mm, solera, categoría, llámalo como quieras, Y sobre todo, tío, porque el futbolista me, me fa la sensación que para lo que le convé es profesional y para lo que no le convenga, voy a futbolista profesional es mercancía. Está, es una cosa que se compra y se vende, tío. Y te que su Y, y Benítez va, a plantear el, el de la sofilla un día que un entrenamiento va a programar. Y después arriba, un mes después, Ricardo Oliveira y se va a irse del autobús cuando el Valencia se chocó la chica contra el español. Pero me bajo el autobús que me llama mi suegra que mi mujer está de parto. No torna a chugar Oliveira y el Valencia a la chica igual. Voy a decir, tío, <laughs> tú eres mercancía, eres un profesional. Y a tú el Valencia te tractat bé, tentes canar. Que vos dices, no, yo me quedo aquí que tengo contrato. Y el Valencia, no per culpa de Negredo, Evidentemente, però ell planificant la, la, la, perdó, bloquejant la planificació. Si jo de, me tinc que triar entre defendre de manera dogmàtica i injusta o al club o al futbolista, defenc el València. I no ho dic per valencianisme, però si feia falta també, però dic... Són professionals, tio, i eh, porta a otro sitio, nano. És demanar-li molt a un futbolista, però és de veres que tindre un mínim de generositat, mm -hmm. un mhm. club que t'ho va donar tot i que... Tot el que ha pogut donar-te t'ha donat, tio. I més. I que té que eh, tindré clar que el seu temps en el València ha passat. Claro! Ha passat. Ix, que gran... Ix, no ho vull explicar-ho jo millor. Ahí está. Ah, pues no dic més. No dic més. 12 i... És que, és que se t'ha passat l'arròs, tio. Ara li preguntaré jo a Vicenç Empera a veure què, què opina i parlarem d'algun nom més. Per cert, parlant de noms i tal com està la nit, Ray Hodgson ha dimitit mitja hora després de, mm de, de l'islandiazo, correcte, de fer el Brexit 2.0 per a la selecció, i acaba de dimitir també el Tata Martino com a seleccionador oh. de l'Argentina. I Messi se calza el morro ahir, eh? Messi ahir <laughs> estava calent com una mona. 12 i 48, vinga! Eh, anava a dir més calent que de Gea, però no. 12 i 48, fem una pausa per a la pública i tornem per a tancar, vinga. T'agrada eixir a córrer? Has convertit el running en la teua passió? Super Running es el teu programa. Total información sobre los cursos populares, es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alpapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. pista del motor. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIDE. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sport Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 50, me queda per preguntar-li a, a Vicent Sempere què opina ahí del tema de, de Negredo, tal com està plantejant la, eh, la notícia que contaven els companys de Superdeporte del diumenge. Jo, tam, jo estic d'acord amb Carlos i jo crec que Negredo eh, s'ha de mirar una miqueta... <laughs> deixar de, de mirar-se el Melic i veure que... que... El que passa que sí, n'hi ha un perí, Manolo, i els periodistes tenen molta culpa, i és de veure que sempre s'alineen de part de el futbolista... Pero yo estoy diciendo. Y i, i ningú recorda del Valencia, tío. Y ahora el Valencia está en una situación complicada y Negredo es uno, y sobre todo es el principal que puede bloquechar, pero el altres de la lista negra también. el, bloqueche es fan eh, Negredo y Enzo. Enzo menos, pero el bloqueche es fan Negredo y Enzo. Correcte. Entonces yo creo que, que, que sí, que Negredo, eh, damunt es que le va pasar factura a Negredo. O sea, es que això es como un boomerang. O sea, si Negredo continuara es el mencha y estarán en la jornada 2, ya tenim así... No, la jornada 2, el día de la presentación. la presentación. O sea, que lo mejor para Toch, yo creo que es que agafe... No té que asumir que, que claro. ha demostrado eh, durante toda la temporada que no tiene un nivel mínimo exigible ni una actitud mínima para ser jugador del Valencia. Jo, jo recordo un dia en la tele, tio, mm, que, ojo, estem parlant de, del partit de Sant Mamés de Lliga, eh? perquè després Xovall va treballar en UEFA, no? Estem parlant del partit de Sant Mamés en Lliga, que si no eh, m'equivoque, era la primera volta, no? Era la primera sí, volta, quan, no, no? la segona quan volta arranca, és quan ve i es, peu, sí, sí, arranca en Neville, l'entrenador. Tot, tot, el, tot, la, tot l'afer... Jo vaig recordar que estava en la tele, tio, i, i jo dic, perquè després una persona em diu, hola, tio, ja vas parlar lo de Nereu, que li pesa el cul, que l'ocasió que falla Sant Mamés és perquè li pesa el cul. Minut partit, 1 de la segona part. Ixe partit, eh, a més, és que el suyo jo recorde perquè I, mos valen valdre moltes I l'empat a uno que mos fan en el segon pal, no sé si és la porte. La pentina. La pentina és... que parla per no votar. Però, tio, per no votar no, però això és una falta de concentració, sí. perquè aquest tio sense votar despeja frontal a la banda, a saque de banda. Despeja frontal, però a saque de banda, però, mm. però qui, en què està pensant? tú despejes frontal, a saque de banda, que caiga la un, Otamendi. Y después, me agrada mucho lo que dicen Pérez, que es lo que voy a decir yo también a tres paraules tío, que al final, ay, pobre Negredo, pero qué pobre Negredo si no pueden fichar. ¿Y, no cobra? A a, otra lectura, a la hora de fichar eh, y gastante la pasta que te gastarse en Negredo, ni a que tienen en cuenta también que tienes que fichar a jugadores que estén creciendo. En fam. que no Ahí el debate, Nani, y que no, estiguin Correcto. En se en fam. En fam, que és el que necessita este club. Sí, sí, Perquè totalment. Si no, si no se va convertir en un cementeri d'elefants i entre ser un equip de jovenets i un cementeri d'elefants n'hi ha un terme mig, un terme mig. Mm. Eh. jo, jo, jo volia per, per acabar el debat negredo perquè sí, sí, jo recorde que mm, alguna persona em digué l'any passat per què no fiqueu també en mercenari ahí en la portada però ho dic entonces, molt exaltat perquè la gent mm. està ofesa de què o, o també dic, i jo pensava però també dic, se mereix al final, tio, s'ha portat bé en el camp. Mentre has, has estat, t'ho a donat tot. 45 tio, el, el, carinyo, el, el carinyo el di sempre a nosaltres, l'amor el di sempre a nosaltres, però també di que, que eh, a, a futbolista professionalitat. Però en el cas de Negredo, no estic dient que vaig a fer una porta així, vull dir, però és que Negredo no ha fet el que va fer Otamendi, tio. O sea, què me està contant usted? ¿Cómo que no se va usted? Ana, hasta, ¿Cómo que no se va usted? Hasta... Otamendi, usted es un señor. Oh, un señor, pues pues ah, un ah, señor ah". no, pero en el campo a Donatot se recuperaba milagrosamente para, iba a ser el primer en la batalla del Calderón, no sé cuánto. Pero es que de negro no puedo decir lo mismo. En el caso de... En el caso de mm, de Negredo, que és que está en ara yo recordé en octubre cuán contento toda la historia del que pasa en el vestido de sama vez después del partido. i de per què Nuno comença a deixar de comptar amb ell vull dir, eh, hi ha una, el que passa que Nuno ho va fer també molt malament val? però hi havia una evidència i és la que contarem Negredo no entrava en el grup d'escollits per Nuno perquè s'estimava que Negredo era un dels jugadors que pitjor entrenava de la plantilla i això com en aquell moment l'impopular era Nuno es va Correcte. valdre moltes crítiques però els fets que Negredo, eh, jo li he vist comportaments que a mi no m'agraden, no m'agrada que el dia que estava eh, els, els seus companys passant les canutes per, per, perdó, davant de les palmes i el, la grada comença a, cantar Negredo, Negredo ell se riga poc, poc, poc company i que el dia famós de l'Atlètico de Madrid monte el canyaret que monte entre, entre altres enfadant-se, tirant d'una botella a terra tal i qual, vull dir ficant sempre l'interès particular per davant de l'interès del club, que ha sigut un dels problemes del València ah. en aquesta temporada corre perill el València de quedar-se sense objectius per a fitxar, perquè és que la pinta que té és que mm. els acords... Eh, estem a recordar-se tots els dies, Carlos, de la teva famosa frase, de la teva famosa L'exemple de Cuyaté. De Cuyaté. Sabe, se'n recordem... Conte la guardaré si li preguntaré a Ayala, eh, bandido. tots els dies... Home, que si m'han recordat, tu veuràs. És que jo crec que està definint molt bé el que està passant a València. Claro. I jo comença a dir la part... perquè és que, per exemple, el tema de Nanisen os diuen té que resoldre's abans del divendres. I no vaig al el València amb capacitat econòmica per a resoldre abans de divendres no, no el te pinta, tema de Naní. No té pinta de, perquè al final cada jo tiene su librillo, no té pinta de que Suso treballi com treballava Yala en aquell moment, o Rufete, però sí que és cert que Rufete i Yala arribaven a tres acords en el, l'Anderlecht, per 10 euros, el, dus el dijous 10 euros i el xor és teu. I arribava el dijous i Mendes no, <laughs> no mollava la mosca, tio. <laughs> i així estat tres vegades fins que al final se perd el jugador no pareix que Suso estiga fent aquest modus operandi i aquesta manera de treballar però ho està fent a la seva manera vull dir, al final se reuneix en el, en el Bologna fa una oferta X, anem a dir de 10 milions d'euros que no la, no la conec sembla que de 12, però jo d'una manera 100% no la conec bueno, i aguanta el tiró perquè hi ha l'acord del jugador del té i està esperant a veure qui és el valent que arriba un acord en el, en el, en el Bologna i el jugador ahí està i l'altre dia Di fa unes declaracions que li di al València i que encara volen vendre-lo Suso per, per això és molt més xelat <laughs> ojo que és molt més xelat i pelea molt la presenta, no dic, no dic que hi ha la eh? el tema de Diaguarà s'ha complicat prou Sí, sí, sí, no, no estic dient, no estic dient que el València vaig a tornar per Diaguarà, dic, no, uh -huh. que ell fa una oferta, si tu no l'agarres, jo canvio el tercio ja, i ja veurem si me la Té vens. pinta de que l'estiu va ser de futbolistes, vull dir, acabaran fitxant per València futbolistes que vulguin vindre a València. Això no està mal. Quan eh? Raúl Albiol cabote... I, i... Hi ha una part que no està mal d'això, però això tampoc te garantís que vagin a donar rendiment. No, no, no, no, no jo no dic que donen rendiment o no, però si Diaguara vol jugar en el València, jo crec que jugarà en el València, perquè esperarà hasta última hora o se quedarà en el Boloni i se la menjarà. Albiol parla dels casos estos... I Costi, el, és el mateix cas. El, el mercenari de turno, que a lo millor és Costi o a lo millor és Diaguarà o tal, que diu, bueno, jo no puc esperar, tio. Jo vull resoldre el meu futur perquè vull jugar en l'elit pues, Costich acceptarà la Inter y i s'acabarà la película. Fa, jo, la... Però si vols jugar en el València, jugarà en el València. Ho vaig dir divendres passat en la tele i avui, quan ja han passat dues setmanes, així en la ràdio també se pot dir. Jo no sé si el València ha passat una revisió mèdica a Costich perquè jo no vaig veure, però jo sé que el València activa el protocol de, de, de, de, de, de revisió mèdica. Per què? Perquè no té metge. Entonces tots els clubs tenen una espècie de manual sí. y yo cuando hago una revisión médica, usted, usted clínica Pepito mm. de Moncada vaig a fer una revisió mèdica a aquest jugador i li ha de fer aquestes proves. Normalment, totes les revisions mèdiques de tots els clubs seran similars, tio. Sí. Vals? Però bueno, cada club, uns paràmetres, cada club fa mm, una incidència superior en, en els aspectes que cada club vol però lo... i tu li contrates a un metge i li passa una revisió mèdica en lo complicat que, que té el València al mercat és una obvietat, sense Europa, que anar sense gran me pareix, l'única bona notícia me pareix que la gent que vinga és perquè claro. que tinga claro. de vindre sí senyor Ara a deixar sí, igual que han tingut ganes de de tota la temporada eh, els nostres contertulis, en el cas de, del senyor Bosch ja la segona temporada, li estic eternament agraït sempre. Ja van dos? Des, des del primer dia va estar ahí, meua. tira'm una maneta. I sense borrar-me, eh? Com <laughs> Ahí está, eh? Ahí, ahí, ahí està el eh. tio Bosch, Carlos, moltíssimes gràcies. Ara, pues. Ah. No a ficar la polla récord o vas a ficar revólver, tío? No, eh, sempre revolver. Ho vas a pagar? A ah, Vicent Sempere, he de donar-li sempre per tindre eh, un moment o un minut per a tirar-li una mala ràdio i donar-li una bona per a temporada feta en la tele a tu i tot l'equip del Murciélago. Igualment, Manolo, us agraeix. Eh, està molt a gust i estic molt a gust d'ací, o sigui mm. que per la passada temporada Eh, encantat. Per cert, del Bosque t'he decidit anar-se'n. Una altra cosa és que se'n vaig, però diuen que t'he decidit anar-se'n. Ja, I a Vicent Molins, pues que me costa pujar-lo al barco, però al final s'ha pujat. Home, I, això, dius, I això és també una immensa alegria, Vicent, moltes gràcies. Sempre i que no mos passa com Gary Neville. Esperem que no, esperem que no. Senyors, gràcies. Demà, com sempre, 3 més quarts d'este senyor, el eh, senyor Sempere, amb el seu programa, el amb la Manta Televisió, a les 11 i mitja. Tornem des de la ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies. Adeu. y fin de semana. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que